Славик Шкович стаяў на прывакзальнай плошчы з дзвюма дзяўчынамі, размаляванымі пад кінаактрыс. Стракатыя спаднічкі парасоны, адмыслова вымерыжаваныя кофтачкі, прычоскі я ў мамы дурачка. Абедзве рудзенькія вымытыя хной, вымытыя добра хной. Славик круціў у руках ланцужок з ключами ад аўтамашыны і нешта расказваў, але не вельмі вясёлые. Хихікала і то відаць больш зветлівасці адна дзяўчына, другая пазяхала і зіркала ў бакі, шукала некага другога. Славик адчуваў, што крыніца яго дасціпнасці высыхае і злаваўся было душно и сумно хотелось пайсці ў ресторан але грошай не копейки нават не было на автобус каб поехать на дачу до да батькоў да и сумна там на дачы все захапляются ох які лес які лух рака а ему сумно ну добра у раце можно покупаться а далей что злостный ён на батькоў у Сёння асабліва збудавалі дачу, напіхалі панчоху грошай, а ён працуе і мусіць харчавацца ў рабочай сталоўцы. Крыўдна, што і маці цяпер ва ўсім згаджаецца з бацькам, Нчым яе не разжаласціш. Сумна. Трэба неяк адкруціцца ад гэтых вясталак раптам славик убачыў тараса пазнаў цераз плошчу той стаяў на супынцы загарадных аўтобусаў з боку вялікай чаргі ша леддзі бачу аднаго прадстаўніка будучага грамадства пайду раздабуду на сённяшні дзень чакайце ён пашыбаваў цераз плошчу не звяртаючы ўвагі на машыны галомістар ганчароў прывітаўся славик здоров товарищ шкович тарас усміхнуўся як усміхаются дарослыя назіраючы забаўки дзяцей калгасніцы з чаргі зацікаўлена зняважліва глядзелі на хлопца вузенькіх штоніках стракатай кашулі з матусками на шеі сцягнутымі бляшкой славик трохі сумеўся ад гэтых позіркаў на Не дурны хлопец ён адразу адчуў, што тут не месца для крыўляння і галёкання, загаварыў проста грубавато, паказаў на турысцкі мяшок, што стаяў каля ноху тараса. Куды з такім гумном да сваіх клопатлівы сын паважаных бацькоў. Старая жанчына не вытрымала. По табе хлопчык відаць, што ты такога гумна не павязеш сваім бацькам. Твайго ярыша возіць мой бохан на машыне. Яны не прыязджаюць пустымі. Па чарзе пракаціўся шэпт. Яраша, якога яраша, таго доктара, сын, каторы. Славик узяў Тараса под руку кіўком головы запрашаючы адысці. Тарас попрасіў жанчын папільнаваць мяшок і чаргу. Не надта блізка знаёмы яны. Калі пасябравалі сем'і, Тарас быў у арміі. Вярнуўся, пайшоў на завод. Славік у гэты час канчаў десятсяты клас. Толькі вось на дачы пазнаёміліся больш-менш. А таму славіку пры ўсёй яго бесцырымоннасці нелёгка было попрасіць грошай у гэтага спакойнага старэйшага по ўзросту хлопцам. Тарас дастаў пачак беламора, прапанаваў запаліць: « О, ты глядзі, Не ведаў, што сябры камбрыгад паляць. Ведаў, усё ведавалі за жарцікі лягчэй схаваць сваю збянтэжанасць. А что мы? Неземные Тарас пстрыкнул перад славікавым тварам за пальнічкой, даючы припаліть. А скажи шчыра, сумна в такой бригаде. <laughs> Дзіўныя у цябе ўяўленні работнік тэлестудыі. Чаму сумна? Сумна хораша працаваць? Не жывеш чалавек адной працы, гэта рэгламент не выпі, не запалі, не вылайся, не прыцісні дзяўчыну. Мы ну здымалі для хронікі брыгаду на швейнай. Манахі не далі Бог, у кожным пакоі абавязательствы вісяць, наведваць тэх вучобу, хадзіць у кіно, музеі, у якія музеі, калі ў нас адзін, краязнаўчы, чытаць газеты, узорна прыбіраць у пакоі, не хапала толькі чысціць зубы. Нудна! Ну, не ведаю, што там нашвейная у нас брыгада, што трэба. І адпачываем мы весялець за другіх, але ж выпіць. Ні-ні, Ну, калі ёсць прычына, ну, можна значыцца прыма а в рэстаран можаш пайсці а хіба ў рэстаране толькі п'юць можна паабедаць геніяльная мысля культурна паабедаць ты ведаеш я голодны як дынназаўр раніца як напіўся чаю Тарас сумеўся, хацелася хутчэй да сваіх. За тыдзень ён засумаваў павіцю Наташы па бацьку па галіне Адамаўне. Яраша і цяпер дарослы Тарас клікаў бацькам, жонку яго, як адмовіўся назваць мамай першы дзень яе з'яўлення 16 год назад, так ніколі і не называў. Але, любіў як маці. З гадамі мацней адчуваў удзячнасць, што яны выхавалі яго вось такім, вось такім таварыскім хлопцам, калектывістам. Калі слава сапраўды галодны, не можа ён тарас, маючы грошы, не накарміць яго. Праўда, чамусьці той пачаў не з-за беду, а з выпіўкі. Тарас ненавідзеў гэтых 18гадовых наведвальнікаў рэстаранаў, што п'юць за бацькавы грошы. Але ніхто не казаў, што слава такі. Ды да Шковіч не такі, каб даваць волю і лішнія грошы, можа наадварот. Празмерная строгасць бацькоў давяла, што ў сына няма на абед. Тарас перавёў позірк з правага крыла вакзала, дзе размяшчаўся рэстаран на чаргу. Славвік хмыкнуў, баіся. Чаго? Убачыць, хто з завода, Распішуць заўтра на ўсіх сценах, закрычаць з трыбун, брыгадзір, тарас ганчароў. Глупства. То чаму ты азіраешся? Баишся зайсці ў рэстаран, каб паабедаць за сумленна запрацаваныя грошы. О жыццё! Тарас добра разумеў, што славік знарок подбівае яго, цешыўся з такой наіўнасцей дараваў, на якія хітрыкі не ідзе галодны чалавек. Прапушчу чаргу, Ка я потым дабяруся да сваіх, У гэты аўтобус ты ўсё адно не вб'ешся, улезеш патрушчаць рэбры. Ну, добра, пайшлі. Тарас вярнуўся да чаргі, узяў свой рукзак, але ўжо праз хвіліну пашкадаваў, што згадзіўся. Слава не пайшоў проста да рэстарана, павярнуў да клуба. Наблізіўшыся, спытаў: бачыш стаяць, Шык, Мае знаёмыя, возьмем, Крыкліва апранутыя дзяўчаты не спадабаліся тарасу, хоць да любога адзення ён ставіўся даволі прымірэнча. Слово вырвалася само, можа, не зусім нават то, якое патрэбна было сказаць вульгарныя. Славік засмяяўся і, не дайшоўшы да дзяўчат крыкнуў ім: Леддзі! Тарас кажа, што вы вульгарныя, Лбай! Вот і павярнуў у бок вакзала. Хамло, твой тарас і ты разам з ім! — крыкнула адна з дзяўчат. Кро ударыла ў галаву так, што зазвенела ў вушах, Тарас пачырванеў, потым пабялеў. Ніколі ён не паводзіў сябе так з дзяўчатамі і ніколі не трапляў такое скандальнае становішча, здавалася, уся плошча глядзець на іх, Меліцыянер падыдзе зараз пытаю, варта паслаць да д'ябла гэтага бессаромнага шчанюка з яго рэстаранам. Але яшчэ і гэты крыкне што ўслед. Як вярнуцца цяпер у чаргу, акрамя ўсяго, Нечым ён прыцягвае да сябе гэты славік. Хочацца пазнаць яго лепш. Вось як ён спакойна, не нейтралізаваў выкрык дзяўчыны. Мешчанкі. Адкуль выплывае столькі дрэні. Але навошта ты водзіся з гэтай дрэнню? Тарас ішоў злосны і зацікаўлены. Селі за столік каля акна, На першым пуці стаяў дальні цягнік на пероне бегатня крыкі каля буфетаў тоўпіліся пасажыры а сталы пустыя Славе грэбліва змахнуў крошки завярнуў рог запэцканага абруса думаешь тут можна культурно паабедать шиш ты Тут у рэстаране ён пераўтварыўся, стаў сур'ёзны паважны, кіўком пальца паклікаў афіцыянтку, і пакуль тая бяспеху падыходзіла, разгарнуў цяжкую, зашмальцаваную з пабляклым золатам літар дэрмацінавую вокладку, якой быў укладзены адзін лісток меню. Пачнём, валя, Дзяўчына выцягнуўшы кніжачку, я грызак карандаша перасмыкнулася. Усім вам сніцца валя. Ох, марыначка, прабач марына, усмешка і тут жа суровасць. Пачнём марына з таго, што заменім абрус. Ну што гэта за ануча? Сорам, рэстаран называецца. Май на ўвазе гэта Тарас ганчароў. Дзяўчына глянула на тараса і паслухмяна пачала збіраць са стола келіхі і шклянкі. Тараса абурыў тон, якім славік размаўляў з ёй. Скажы, калі ласка, які сціво аблонскі. А прычым тут маё імя? Не, не таму, што галодны цягнуў ты у рэстаран. А парысавацца захацеў здзівіць мяне хлапчук. Калі дзяўчына пабегла па чысты абрус, ён сказаў узлаваам: « Слухай. Калі ты будзеш вось так, я пайду, не люблю гэтых рэстаранных конікаў. А што? Здавалася, зусім шчыра здзівіўся славік. Няхай думай, што ты чэмпіён. Яны любяць чэмпіёнаў, лепш абслужыць. Ён вывучаў меню. Моршчыўся, круціў галавой, адна свініна ды рыбныя кансервы. А табе вустрыц захацелася. Славік зразумеў іронію, і яму не спадабалася набліснуў вачами, хаця б чалавечага мяса і засмяяўся са свайго недарэчнага жарту вустрыцы. Горка свежага няма, на рынку іх поўна ўжо. На рынку ёсць, згадзіўся Тарас, я вас вязу. Сур'ёзна? Кладзі на стол, А то яраш плюс шыковічы, всё з'ядуць. Калгасам жывуць. І апетыту іх там. Не ёмка, ўсё ёмка, давай сюды. Ён сапраўды гіпнатызаваў сваёй здзіўляючай незалежнасцю. Ён амаль загадваў, Тарас у душы пратэставаў, але падпарадкаваўся. Развязаў мяшок і падаў паўдзясятка маладзенькіх зялёных грочкаў. Славік перадаў іх афіцыянтцы, якая засцяліла чыстый абрус, паставіла чаркі з усмешкай, слухаючы іх размову. Марына помыть але не резать а то кухар половину сожре целенькие оздобить цыбулькой асобна сметану кольки шклянку сметаны директору скажи нехай посыпле голову попелом адгань бы что наведвальники приходят со своими гурками вось так З няважлівым рухам ён шыбнуў на акно меню, як непатрэбную рэч. Адбіўныя колькі? 10. Восем зесі сама. Ён жартаваў груба панура, без усмешкі. І гэта таксама абурала Тараса. Каніяку 300, То па 100, толькі? А ты зрабі па 300, воды далі. І закон не парушаны, і мы задаволены. Афіцыентка засмяялася і пайшла. Паводзіны славіка і абуралі і забаўлялі. Аблонскі далі Бог жа вось ты б Хаця б спытаў, ці ёсць у мяне грошы на каньяк. Ты чуў толькі па сто. Правільна трэба змагацца з чым кінь все это ханжество дядьков якія п'ють дома ну ведаешь дай волю таким як ты наліжуцца наліжуся бо не выхавана культура піття у парыжы 10 тысяч кафе і п'яных няма кто табе сказаў чытаў у нас три рэстараны аналізваюцца штовечар у Ох, возде твоё нутро вылазіць рэстаранаў мала. У парыж табе хочацца, падумаў Тарас, але з-за далікатнасці сказаў больш мякка: Хто налізваецца? Хто за бацькавы грошы п'е? А калі чалавек мазалём зарабляе, Я не бачыў сярод рабочага класа, кінь. Вочы славіка непрыгожа і злосна звузіліся, і он натапырыўся і стаў падобны на маленькага драпежніка са сваімі каротко падстрыжанымі непакорлівымі валасамі. І потым не рабі хоць ты гэтага ідыёцкага дзялення, ты клас, а я не клас, А я хто? Я таксама зарабляю свае 56 рублёў і адрозніваюся ад цябе адным. Табе ўсё падабаецца, ты ўсім задаволены, А я крытыкую ўсё, Вось іменно ўсё, не лавінаслове. Гагарын паляцеў, я на галаве хадзіў на студы ад захаплення, крытыкую тое, што мне не падабаецца. Дрэнная я крытыкую толькі не ў рэстаранах, А дзе? На сходзе, не люблю сходу раз откинул далікатнасць пытаў з'едліва что ты любіш рыскія кафе славик разявіў шырот змоўк поглядзеў на тараса так быццам убачыў упершыню ты ведаеш что за такія словы б'ють по морде заела але чорт с тобой Слухай крамольныя думкі далей. Не люблю, калі тлусцелыя дзядзькі пачынаюць мяне вучыць. Тараса пачала раздражняць славікава прэтэнзія на глыбакадумнасць і разважлівасць. Ён адчуваў, што гэта нават не перакананні, а проста так модная гульня. Эклектычны набор чужых думак. Тарасу не хацелася тут у рэстаране пачынаць сур'ёзную спрэчку, ён стрымліваў сябе. Але тое, што сказаў славік пра настаўнікаў, яго просто такі ўзарвала. Хто гэта атлусцелыя дзядзькі? Бацька твой, Яраш атлусцелы. Майго бацьку фашысты павесілі. Ён таксама не прыдатны табе ў настаўнікі ты Тарас гаварыў горачу схвалявана, хоць і не на поўны голас, але словы яго відаць пачулі многія. На іх пачалі звяртаць увагу першы гэта прыкмеціў славік, азірнуўся насцярожана прашаптаў добразычліва: Цішэй Тарас схамянуўся парады абвясцілі что до адыходу хуткага цягніка кіев ленинград засталась одна хвіліна пассажиры паспешліва пакідалі залу ресторана на пероне жаночы голос прасіў бора пиши кожны день пиши другі мужчынскі мама поцалуй аньку за мяне тарас глядзеў за окно за на зялёны вагон з шырокімі вокнамі, в адным акне дзявочы твар, прыгожы і сумны. Тарасу стала шкада яе. Чаму яна такая сумная? Не трэба, славная дзяўчына, Жыццё прыгожае у ім многа радасці. Каб я мог падараваць табе радасць. Вагон ціха паплыў, Дзяўчына сустрэлася з яго позіркам. Ён усміхнуўся ёй і развітальна помахаў рукой. Яму таксама зрабілася трошки сумна. Плылі вагоны, вокны, твары, много твару, все хутчэй, хутчэй, а ён заварожаны бачыў все той жа дзявочы твар. Ён быў летуценнік і фантазёрку уяўляў будучую сустрэчу з незнаёмкай. Калі нарэшце славік адарваў яго ад акна, Тарас убачыў, што на стале стаіць графінчык з каньяком, гуркі, бутэлька нарзану, Пра што задумаўся маэстра. Ды вось думаю, чаму ў разумных бацькоў растуць такія дзеці дурные хочаш сказаць і маеш на увазе мяне добра вып'ем і паразважаем на гэтую тэму Славік звыкла прыгожым рухам наліў чаркі подсунуў тарасу гуркі узняў сваю чарку прыжмурыўшы вочы палюбаваўся на бурштынавую вадкасць будь здароў кам брыгадзір і не чокнуўшыся на асушыў чарку да дна. Гурок узяў рукой смачна захрумстаў. Всё ў яго выходзіла вельмі натуральна. Тарас выпіў паўчаркі. Разрезаў гурок тупым ножом, пасыпаў солі по-дамашняму грунтоўна, і аднак сам адчуваў сваю нязграбнасць у параўнанні са славікам руки такія хуткія і умелыя на зборцы машын тут як бы выйшлі з-пад улады это трохі выбівала з каляены глушыла дасціпнасць у адказах на лёгкую балбатню славіка а той зноў наліў сабе да ўзроўню колькі засталося ў тараса але не выпіў у Згаціснуў чарку ў далоне, нахіліўся над сталом. Шчокі яго заружавеліся, вочы сталі васляністы, больш шырокія, а то ён усё прыжмурваў іх. Голас панізіў да шэпту: « А ты лічыш мае бацькі разумныя? Я думаю, каб гэта было так, яны сумелі б выхаваць мяне інакш думаешь лёгка мне что я болтаюся цяпер Тараса здзівіла і насцярожыла такая нечаканая самакрытычнасць шчыра гэта ці зноў пазёрства сын журналіста пісьменніка паважанага ў горадзе чалавека хоць кім паважанага чуў чарзе ведаюць ярыша і ніхто не ведае шыковіча хто чытае сумныя фельетоны і нарысы але я рос под бацькавай славай як под парасонам Бохан прыходзіў у школу выступаў вучні раўлі ад захаплення а я задзіраў нос у ні ў каго няма такога таты. Всё мне было дазволено. Тут ужо маці старалася, што я сілы, каб я купаўся, як той сыр у масле. А потым раптам ажылі бацылы прынцыповасці. У першую чаргу у бохана ну, пасароміўся, не вытрымаў Тарас. Дзе ты выкопаў такое дзікае слово? Славик усмехнулся, покрутив головой. Моралисты вы все! И выплеснул урод коньяк. Ну, у таты, у папы, у родителей, як хочешь, дык вось. Другие плявали на принциповость, на мораль и поулатковывали свои чады в институт. А мой, пойдешь на завод. Не хочу на завод, хочу на телестудию ударыхтавацца ў кінаінстытут. Тут, безумоўна, мама на дапамогу, Можа, у хлопчыка талент. І бацька адступае перад талентам і лёгка ўладжвае хлопчыка на тэлестудыю. І вось ён асістэнт аператара. Як гучыць? Ха -ха -ха. У непісьменных дурніц галава пачынае кружыцца, калі пачуюць такую прафесію. Асістэнт перастаўляе лямпы, чысціць камеры, пільнуе бацькаву кватэру і харчуецца ў сталоўцы. На большее не хапае, а бацька не дае. Всё ты еш бацылы прынцыповасці. А сябра камбрыгады ганчароў, называе гэта праявай вялікага розуму. А ты хацеў бы, каб табе адвалювалі па тысячы. Чаго я хацеў бы? Славік даліў тарасаву чарку, наліў сабе, адрэзаў кавалак адбіўной, Выпью за цябе. Ты шчаслівы чалавек у цябе много жаданняў выпіў а я я нічога не хачу адзіная хіба у космас куды-небудзь паляцець туды дурняў не пускаюць э, дзякую за даведку мне нават у інстытут расхацелася які у мяне талент рамеснікаў хапае без мяне з людзей якіх лічаць таленавітымі я паважаю толькі двух твайго прыёмнага і нашага сталяра дядзьку атроха Яраш можа вытрыбушыць чалавека і той застанецца жывы а ты это нешта значыць а что вунь мой татулька напуская на себе скромнасць один сядзіць на периферии а лічыць себе безумоўна лепшым за сталічных а я пачаў чытаць яго апошнюю повесть и заснул на 17 старонцы калгас да яркі а я по-моему калі ты уже ўзяўся пісаць дык пішы як э, рэмарк по-твойму вышэй за рэмарка няма пісьменнікаў ведаю ведаю толстой чехаў колас славик узлаваўся чамусьці яны набілі мне оскоміну в школе ты ж ніколі іх сур'ёзна не чытаў а навошта ты Што ж цябе ў рэмарка захапіла? Кальвадос? Што? Але гэты юны нігіліст добра засвоіў галоўны сакрэт абароны. Успомніўшы, што такое кальвадос, тыркнул у тарасавы грудзі пальцам: Восьдзе ваша ханжаства. Самі чытаеце! под коўдрай, а? Глытаеце, смакуеце, потым робіце посныя фізіяноміі. Рэмаркізм заражае моладзь. Ты сур'ёзна думаеш, што я магу нечым заразіцца? Гэта гэта ўжо было падобна на п'яны выклік і тарас замест адказу паклікаў афіцыянтку каб разлічыцца закажы нашага кальвадоса сказаў славик не мне трэба ехаць ну чорт с табой тарасу спадабалася такая падзяка за пачастунак і он весело засмяяўся все-таки ён цікавы хлопец гэты славик але ў галаве яго куча смецця Наташка радостно крыкнула мама тарас прыехаў кінулася насустрач брату павісла на шыі поцалавала и отскочыла здзіўленая нахмурылася і тут жа выдала мама тарас п'яны что ты выдумала якія п'яны але выпіў у выпіў з вінаватай усмешкай прызнаўся тарас вітаючыся з жанчынамі галина адамовна ласкавай дакорліва паківала галавой тарас валентина андреевна любуючыся хлопцам сказала что вы апякаеце яго як маленькага ах які страх чарку узяў рабочы чалавек мала якая прычына могла быць я славіка сустрэў і ён зацягнуў мяне ў рэстаран. Усмешка знікла з твару жанчын. Славік зацягнуў. І ў голасе яе прагучала недаверлівасць. Як магло здарыцца, што мой сын зацягнуў цябе старэйшага на пя год сказаў, што голодны з раніцы нічога не ева, по-мойму, схлусіў. У рэстаранне ён часты гость. Усіх афіцыянтак ведае. Афіцыянтак. Валентина Андреевна адразу змянілася з твару не, не побелела і не пачырванела, неяк стала непадобнай на самую сябе заўсёды добрую, вясёлую, нешта жорсткае калючая з'явілася ў яе твары. Можа, адчуўшы гэта, яна вінавата усміхнулася, прыгладзіла валасы на скронях, нічога не стала распытваць, сказала: « Адбіваецца хлопец ад рук, трэба прасачыць. Яна была аб'ектыўны і разумны педагог, але ў першую чаргу маці. Як педагог паверыла Тарасу, як маці, адчула непрыязь да яго. Яна заўсёды любавалася прыёмным сынам Яраша, ставіла ў прыклад сваім дзецям. А цяпер подумала: грубаваты хлопец, недалікатны, таварыскай салідарнасці не мае. Калі ўжо разам былі прамаўчы, Несвядомы парыў мацярынскай душы, пачула дрэнная пра сына, хочацца каб і на других былі плямы хутка валентина андреевна выдумала нейкую прычыну пайшла ў хату галина адамовна якая адчула гэтую змену ў настроі сяброўкі з дакорам сказала тарасу недобра так трэба разумець что маці чуть такое балюча ты мог бы і помаўчаць Ды нельга маўчаць галіна адамаўна запярэчыў тарас каб вы ведалі як ён паводзіў сябе і якую лухту гарадзіў ва ўсім расчараваўся ўсё яму абрыдла ўсё не падабаецца а мы будемм глядзець і маўчаць у нас часто так робяць ад бацькоў хаваць ад грамадскасці пакуль чалавек не апынецца ў балоце тады будемм ахаць не я не знарок яшчэ кирилл васильевичу скажу няхай он пацікавіцца чым там комсомол займаецца на студыі а сам піў з ім все яшчэ хмурылася Наташа не сунь носа мужчынскія справы асек яе віця фу мужчыны фыркнула дзяўчынка і паскакала на адной назе да ручая по піў я дарэмна згадзіўся тарас звяртаючыся да галіны адамуны але каб вы бачылі як ён умее заказваць сціва аблонскі кален схлусіў што ў яго не капейкі грошай баюся што наліжацца і чаго добрага накуралесіць выпіўшы з тарасам две трэці ад заказаных 300 грамаў славик хадзіў і шукаў за чый кошт пожывіцца яшчэ не знайшоў у парку один графаман страшэнна хацеў надрукавацца ў газеце ведаючы што лёс яго вершаў залежаць ад кансультацыі шыковіча ён настойліва шукаў сцежку да яго у чэрствага сэрца. Падвярнуўся сын Шковіча. Што ж, можна паспрабаваць зрабіць і такі ход, тым больш, што хлапчына працуе на тэлестудыі, там таксама можа спатрэбіцца пратэкцыя. Працу сваю малады Шковіч любіў. Але пасля таго, як высмеяў сваё асістэнцтва перад Тарасам, Пасада сапраўды здалася яму мізэрнай і смешнай. Падвыпіўшы ён вырашыў на работу не ісці. Адбудзецца перадачай без яго. Пасля щодрага пачастунку графамана Славіка пачало дваіцца ў вачах. Насупраць сядзелі два вялікія паэты падавалі дзве каралевы з коронамі на галаве. А мімо адкрытай пляцоўкі летняга рэстарана хадзіла то двое, то цэлы атрад дружыннікаў. Славік баяўся дружыннікаў больш, чым міліцыі. Прыйшло ў галаву, што яны пільнуюць яго, Таму ў хвіліну прасвятлення ён уцёк ад вялікага паэта, які ўвесь вечар чытаў вершы. Нырнуў кусты, выйшаў цераз глухія вароты з парку і найлепшым намерам, з найлепшым. Пільнаваць кватэру, каб не залезлі зладзеі, ішоў дадому. Але на няшчасце кватэра яго была побач з гатэлем. У гэты абласны горад не так часта заязджаюць замежныя турысты, але ў той летні вечар спыніліся праездам з поўдня ў Леінград ангельскія студэнты. На дзвюх вялікіх старамодных машынах. Машыны сабралі цэлы натоўп зявак. Славік, безумоўна, адразу далучыўся да іх. П'янаму, калі ён даведаўся, што гэта ангельскія студэнты, страшэнна захацелася абмеркаваць э, з імі некаторыя міжнародныя праблемы. Пайшоў шукаць гасцей. Яны вячэралі ў рэстаране, лавіка не пусцілі туды. Это яшчэ больш распаліла, разлавала яго, умацавала рашучасць дабрацца да турыстаў любым чынам, Ён пролез у рэстаран праз кухню, ведаўся хады і выхады, жыў побач часам па даручэнню маці купляў обеды на дом. Ён шумно прывітаў ангельцаў. Ты і ўзрадаваліся выпадку пазнаёміцца з савецкім юнаком і запрасілі яго к столу. Але ангельскую мову славік вучыў, абы выцягнуць на тройку. Ды да і тое, што вывучыў, за год забыўся. Вымаўленне ў яго было жахлівае, запас слоў бедны, ды да яшчэ да таго ж ап'яненне. Хацеў сказаць адно, выходзіла зусім другое, супратлеглы, пры ўсёй сваёй стрыманасці і паважнасці, Ангельцы не вытрымалі. Моладзь ёсць моладзь, спачатку ветлівы смех, потым выбухі рогату. Гэты рогат абразіў славіка. Ён хоча пагутарыць з імі, ну зусім сур'ёзна, даведацца, напрыклад, што яны, яны думаюць пра вайну і мір. Мы «Ну, восьяка рагочуць. Ну, чакайце ж і лавік перайшоў на родную мову. Чаму ржаце, як шатландскія жарабцы, А чэрці рыжыя. Шпіёніць прыехалі, а? Куды атамную бомбу скінуць, а? Дык мы на вас 10 скінем і ад вашага задрыпанага вострава не застанецца мокрага месцам. По-ангельску ангельцы не разумелі. Па-расейску зразумелі. Усхапіліся ўсе адразу. Не столькі ад абурэння, колькі ад нечаканасці ад боязі скандалу абурыліся наведвальнікі сходзілася ўся прыслуга рэстарана ветліва пад ручкі вывели славіка з гатэля і перадалі дружыннікам тыя не былі такімі ветлівымі і калі славік пачаў куралесіць далі кухталёў прачынуўся хлопец у працвярэзніку балела галава і ўсё цела прыгадаў што натварыў і адразу ўявіў маці як яна будзе перажываць і хацелася яму не не памерці а збегчы на край свету але яго нікуды не пусцілі павялі ў народны суд Вось тут славіку хацелася памерці. Суддзя іх знаёмая Зоя Тимофеевна жылі в адным доме, у госці прыходзіла, у лес разам ездзілі. Славі глядзеў на яе з надзеяй з маленнем злітуйся ўсё жыццё буду дзякаваць. Але поўная шырокім добрым тварам жанчына, толькі на нейкі момант глыбока задумалася, а потым без лішніх роспытаў і натацый прачытала прыгавор. Дзесяць сутак.